حدیث دهمی شاهت الوجوه شاهت الوجوه را رسول الله صلی الله علیه و سلم در حنین میگن حدیث طولانی هست حدیث ایاس بن سلمه از پدرش که با رسول الله در جهاد میرن و بعد مشرک در نزدیک بود که رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی مسلمانان شکست بخورن که رسول الله صلی الله علیه و خاک را داره و خاک را در صورت مشرکین میپاشه پاشیدن اون خاکا در صورت اونها سر میشه کنه نبینن اونجا هست که رسول دعا میکنه شاهت الوجوه یعنی خدا روشون رو زش بگردانه در باب نفرین میاد در باب دعا بر علیه شخص اون کافر اون مشرک خصوصا وقتی که جنگ الله چهره دشمنان اسلام رو زش بسازه حالا از آمریکا انگلیس غیر هر کسی بخواد باشه هر کسی که بر علیه اسلام مسلمان ها هست الله چهرهشون رو زش بکنه در روایت اومده فما خلق الله منهم إنسان إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة يعني بويك قبضه معجزه هست كل شهرها ها شدو حمام شكاس همه شکست خورده فولوا مدبرين فهزمه الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين المسلمين معجزه هست معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كي که یک ارزش یک طوفان رو پیدا میکنه همه رو برمیگردن و لشکری که از لشکر رسول الله صلی الله علیه و از مسلمان بیشتر بوده